Cerita Misteri Persembahan dari Tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro Cerita Misteri Dengan judul Dodol Dino Cimat jenenge Parti. Parti iki wong sing dodol es campur. Dino kuwi Parti prei dodolan. Dheweke orang gumun. Senajan pawongan sing durung ditepungi mau nyopo aruh dhisik sebab Parti mono kepitung akeh sing nepungi. Jalaran saka profesine minangka bakul es campur keliling. prei to ucap ucapi sakwene pawongan marang pardi anggone bakulan es kantilaku sikil karo nyurung rombong cilik wadah es prongkol juruh santen lan gudir ngeh nek jemah kulo leren boten sadian tumanggape karo nyelehake bokong ning lincak warunge mbok usrek niku karep sampean dhewe napa enten sing aken sing pundi to nek jemah mboten glidik niku lho karang kula niki tiyang budhe nggih njaluk waras sing pinter kula diwekas supados mboten sadia nek dinten jemah Neng namung ngepasi dinten jemah kliwon kok kendel kula sadyan nek pemanggih kula sane jemah kliwone sing kangge ugeman nanging nggih dinten jemah niku lho sing diawisi napa nggih kenging menapa kok ngaten tapi sampean eling-eling nek ngepasi jemah dodolan sampean entek gusis napa boten. parti nuli ngeling-eling dina-dina jemah sing wis tau dilakoni Sajake cocok ujare pawongan kuwi. Padatan yen dodolan dina jemah pepayone es campur rodok seret. Upama entek wektune nganti wayah srengenge wis arep angslup. Kadang malah isih gawa mulih mergo turah. Ngaten jih. Ujare Pardi. Sing dijak rembukan nuli nerangake menawa kaprai ngepasi jemah Neng kukuban kono kuwi pakaryan winates dening wektu. Sing bocah sekolah jam 11 mesti wis padha bali mergo dina. Sing neng pasar semun uga sadurunge swara adzan jemah ngumandang wis padha reringkes. Senajan sing salat jemah wong lanang, sing wadon uga melu leren utawa tutup dasaran. Mula yen pinuju jemah dagangane parti payune rada rendet. Iku jai ngono sajae pardi lagi mudeng. Yo gini menawa jemah dagangane seret. Nanging ning pikirane pardi tuwuh pitakon. Yo anggone aweh waler wong pinter sing dijali serono. Murih dodolane laris nyingkri dino jemah kliwon. Mulo dewe sisan mitrang marang wong kuwi. Soko katerangani. Pawongan kuwi mojar pancen dukun utawa wong pinter kuwi duwe sirian dina dewi-dewi. -dewi. dinten niku wau jemah kliwon. Nek niki wau sane jemah kliwon jurene ten napa? Pripun kajeng sampean? Niki wau teng dusun kidul, bulaan sawah kilen mriku rak enten kramean. Tontonane werna-werni. Kabari wiwit isuk niki enten reok ing Ponorogo napa lho. Criyose ugi ndugiaken jatilan saking tulung agung. Jur antarane jam 12 sawan mengko dirawuhi pejabat. Sing mapak pejabat iring-iringan gajah-gajahan. Mestine penontone ra nggih kathah. Napa malih mongso ketiga ngeten panase mesti sumelet. Upami sampean dodol es campur mriku kula tanggung laris mestine. Dinten jemah kok ngawontenaken rame-rame injing nganti siang. Warga kukuban mriku niku napa kenal agama? Pukuban meriku niku lah racai do mboten duisin Colong jupuk ngudo bujuni lian niku pun sego jangan. sasi poso mawon mboten isin-isin kok nedha telap-telep teng jawi griya. Napa malih jemuah? mboten butuh. Warga ngriku niku sesamboten nyembah Gusti Allah. Ning sing disembah barokai para demit. Druwo lansing ditunggu danyangan riku Par dinggumun. Merga pancen lagi krungu iki yen ana wewengkon sing wargane nyungkur piwulang suci. Sisih pundi to panggenane niku? Nek pun dugi tentane bulaan sampean menggok ngi metu dalan traban. Mboten tebih kok ngiwone namung celak. Pardi kepelut. Sing ketok ning mripate mung dodolane laris. Duwite akeh. ditinggal ngelamun sedelok wae pawongan sing kojang ngetupiuk mawis rumo diulatake kiwa tengen keporon sing rodo adoh yora katon kemliwere pardi nanti dodol opo ora sak suwini ki dewe isirian dodolan ing dino jemah kliwon disawang serngingi durung pati durur nalika takon jam marang sing duwi warung songo esuk pikirane sak nalika Malik Grimbyang nuli agi-agi mulih kanthi niat arep dodol ning dalan Trabasan cekat-ceket gula sing kanggo juruh is nuli digodhok semono gobo rampiliane ditotok ing rombong niate sing wis kepleng nekat arep dodol senajan dina jemah kliwon panyarwene sing wedok kang ngeli akura digubris Pardi sido budal nyurung rombong nyancik lalat dan bulak kidul deso keprungu kumandangi adan pardiora mailu rombong terus disurung janjani mununing jiru dodo ono perang rame antarane nerusakil yang dalan trabasan opo lereneng mejid disik kahanan dalan sing dipecah nganti lakune tekan pucuk gulaan ngarepake minggok dalan trabasan kepitung sepi sengoro dagangani ono sing mukoni Pardi mung mrangguli wong lanang siji loro arep mangkat menyang masjid. Lagi wae Pardi nggoake grobake menyang dalan Trabasan. Dalan kuwi wis buntet kebak dening wong kanik kramean. Swara surake mboten rubuh. Pardi ora kuat kupinge. Pardi mandeg golek nggon sing strategis. Durung suwe anggone magrok sing nukoni es campur lunga teko. Saya suwe saya akeh. kabeh njaluk diladeni dhisik mergo sambat ngorong pardi rumangsa kualan aneh wis dikuras nanging ese pardi kaya ora ana enteke tase kebak duit Mergo kekeselen pardi ngidini marang sing tuku njupuk dewi rehne batine wis akeh pardi kepingin ngepenakke awak lungguh nyelenuk karo nyawang wong-wong sing ibut ngladeni dhewe SSC e Parti kuwi mau. Suwe-suwe dheweke liar liyer keturon. Mas, jenengan niku pripun? Niku lho rombong sampean guling, dudulan sampean kutak kabeh. Leren kok teng mriki? Pardi melek ana wong sarungan klambi takwolan kumpulan putih sajae mentas mulih jeman pardi geragapan jalanan posisine lagi semisengan kali kendel kok teng ngriki mbok nggih teng papan sing penak ngrika nika dagangan sampean dorak arek wedhus gibas leren kok teng panggonan ngumbar wedhus pardi lagi ngerti yen dhewe keplantrang tekan pinggir dam kali Papan kuwi pancen saben dinane kanggo ngumbar pedusi e warga. Kiai sing mentas kundur jeman iku akhire pono menawa pardi mentas disasarake para lelembut. Kiai ku kojah menawa kali kuwi biyen kanggo buang mayit dek gegere PKI. Semene cerita saka tim jimat kanggo jimatres jimatres kabeh. Salam jimatres, salam misteri. Au! radio lucu Nusoro Kami tampil beda